Да благословуваме да силно биде Словото, да право биде Словото и да во името на Исус. Амин. Божи благослов и од мене, браки и сестри. Многу вало фала фаламе на Господ и последната песна ме останава така усеќавање, не изгуби вера и остана. цврст. Значи, за тоа баш сакам да говорам ваа вече за цврстината од Господа. Значи, у текот на христијанскиот живот, тоа сме кажували многу пат, христијанскиот живот не е како од земјата патот до небото, до Господа не е како што авион полетува и право оде на висина одредена и таму више да речеме не е на права линија се е лбава. Значи, патот до небото е испрептен со благослови, со напади, со искушенија, со добри, ама Господ е со нас и кога Господ е со нас, кој ќе биде против нас? Нема кој. Така да која ќе се најдеме и у долината, која нема да бидеме на врво, на планина, која ќе бидеме у долината, која ќе бидеме на пустината, верата нема да ја изгубиме и ќе бидеме цврсти, оти Господ ќе биде со нас и а, ве, а, значи Господ ја тестира нашата вера, пишува посланието на Јаков. Ја тестира нашата вера, значи ќе бидеме испитани и вика злато прочистено во огна се, значи злато си у се испитува и тоа значи нашата вера ќе биде испитана и, и, и кој ќе биде човек ќе е скоро а кој ќе биде е, чуп, па наковална, па и кој ќе доеш печен, храбар и стои тука и тоа е од Господа испитана вера. Значи стоите тврсто во Господа. А, во посланието до Филипијаните, четврта глава, први стих пишува: "Браќа мои, в, а, многу пожелни, апостол Павле пишува, браќа мои, многу пожелни, радост моја и венец мој. Стоите така цврсто во Господа. Значи, вие, тие кои са радост у Господа, кои са надушу него, кои са венец. Кои, ако не, ние сме тие. Избрани тука, не, избрани тука што сме, ние сме тие. Не сме ние да прешувам, не сме Не сме да прашувам дали сме ние ти избрани. Секако сме ние ти избрани. Нема некој дали, дали или не, него сме сигурно 100% милион по милион посто ние сме ти избрани у Господа возлюбени и тврсти што стоиме у Господа. Фала му на Господ. А значи а, за да стоиме тврсто у Господа. Јас се прашувам, мислам, јас прашувам да онака да, да чисто го споделувам Ко стоеме во цврство Господа, знам и тука секој го прави тоа, ама само ќе се подсетиме некои работи. Читаме ли секој ден Словото? Молиме ли се секој ден? Сведочиме ли секој ден кој има прилика на секој? Дали дома или на работно место или на комшија, или на некој познат или на некој непознат? Значи, дали го правиме тоа? А, Прво, за мене најважно, за мене лично е јас со живото да сведочам. Ако сум некаде на работа, прво со, со живото да сведочам и после ако имам прилика да го зборувам на некој. Дели? А верувам Господ секогаш дава прилика да се каже, да се сведочи, да се каже живот. Тоа е, значи, тоа е тврстината у Господа. И е, одамна име, некој ми име кажувано брато Ангел, одамна фалам на Господ за него што многу 15-16 години ја верата, да не правам лице сега, меѓутоа Заедно сме уште, фалам на Господ, и ми намери добри и лоши работи. Значи, тај стап мислам дека од него, дали ми го он кажа или не, и тоа, сакам да го кажам, значи, како што е на маса, стоја тврсто на четири ногарки, така и еден христијанин ако прави четири работи, стоја тврсто у Господа. Ако масата има три ногарки, две со две више не може да биде маса. Ако нас масата има три ногарки, ќе биде климава. Например, маси за телевизор, порано ще бе и маски телевизор, ако се клима, може лесно да се побутне, да падне нещо и да не, не е стабилно. Ако стои на 4 е стабилно. Кои са тие четири работи, што треба да ги правиме и да бидеме цврсти у Господа? Значи тоа се прво Божјото слово, второ молитвата, посетување на црква и сведоштото на Исус. Правите ги тие четири работи и верувам ќе бидете стабилни и цврсти христијани у Господа, благословени од Него во ден и секој ден. За тие четири работи на кратко ќе зборам а, сега, на кратко за сека од нив, така да ќе се подсетим на некои работи, верувам ќе ќе слушаме за некои можеби нови работи. Само да го најдам тоа што го спрема. И сакам да прочитам еден текст што се наоѓа у Евангелие по Матеј, седма глава, беше од 24 до 27 стих. Седма глава 24 до 27. И така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој, кој си изградил куќа на камен. И заврна доши на дојдоа реки и дувна ветрови и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена на камен. А секој што ги слуша овие зборови и не ги исполнува прилига на глупав човек, кој си изградил куќа на песок и заврна дошт и не дојдоа реки и дувна ветру и навали на таа куќа и таа падна, а пајањето на и беше страшно. Значи, изборот е наш, на што ќе градиме, на што ќе темереме, на што ќе темереме. На што ќе градиме, значи вика градете е, со сено, слама, и и дрва и три и, и скапоцени камења, значи или ќе бидете спасени како низ огон или ќе добиете награда на небото или може би ич, значи секој биде испитано преку огон. Тоа што ќе остане, ако не остане ништо, нема ништо, тоа што ќе остане, тоа се вреднува. Значи тие четири работи што ви кажаме, тие за тие ги зборувам. Словото Божјо. Словото Божјо храна за секој ден. Фала на Господ. Порано и сега јас стануваше еден саат порано и се спремаше за работа и јас пошто не пијам алкохол одамна, многу одамна и така да кафе повише пијам и чит, пијам кафе и читам о словото и се молам секој ден. Значи словото Божјо и молитвата секој ден. Читањето на словото Божјо е храна за секој ден и мед за душата, нели таа го има мед за душата, што има тоа изразено како вестник од а, мисија за евангелизација на деца. Така да тоа ќе ви дава мудрост за секој ден, сила за секој ден, ќе ви чува од искушенија и верувам у Господа ќе ќе бидете водени и верувам ќе бидете благословени од тоа. Божјото слово е во Божјото слово Господ се открива. Он не изборува Божјото слово, значи При кој читаме Божјо слово, Господ не изборува. А, Божјо слово се заповедите на Господ. Вика, у послание, у посланието пишува дека заповед, у Јованото послание пишува дека заповедите на Господа не се тешки. Значи, а, ако, го, ако ги исполнуваме неговите заповеди, тогава го љубиме Господа. И Господ Исус вика, тај ще ги исполнувам моите заповеди, тај ме љуби. Кој Исус проповедал Тамо на гората или дека и дојделе мајка му и неговите браки го повикале, дојде и те викаат моите браки и а, он ни рекол за се нека тие што избрали Кои се мои, тоа го знаете. Кои се моите браки, моите сестри, та не сте ли тие, не сте ли вие што го слушате и исполнувате Божјото слово. Фала на Господ, тие сме ние едни од тие што сме веруваме. Јасно. Е, значи, преку Божјото слово може да за било кој проблем во животот да било што да излезе, било кој проблем, први основа како христијани ставени да видиме за секој проблем што ќе излезе треба да гледаме да гледаме из призмата на слово, на словото или што пишува во словото за било кој проблем, што зборува Исус за било кој проблем. Значи, било што да слушаш, што зборува Божјото Слово, прво и основно, што зборува за, за тоа Божјото Слово. Значи, Исус почнува службата, значи, три години е, се објавува кој е Господ, почнува го почнува својата служба со читање на Словото. Тогај не е бил Новиот Завет, меѓутоа почнува да зборува у синагогата таму дека е било, у, почнува да зборува Божјото Слово и знаеме тоа дека е читано стихови од читал стихови од пророкот Исаија кај што пишува, значи избира па, баш тај дел, да, му се нагоди избира баш тај дел кај што пишува, пишува Божјиот дух е над мене и, и да не го читам сега, значи ја навестува благопријатна годова Господа година. Значи он почнува што Божјото слово да го да да го чита е службата на тај на тај начин во посланието до евреите пишува Божјото слово, четврта глава 12 стих, Божјото слово е поостро од секој од секој меч од, од со две острици и навлегува длабоко до коски, до коските изглобовите и ги и ги е, разделува и, и да, на крај ги процедува мислите намерите на срцето. Значи а, имаме го Божјото слово мечо или од тие што се официјалните кршани божја оружја, како што е шлема на спасението и така и така, Божјото слово со две да остици е оружје што ќе го имаме во раката и кога сме на работа и кога сме дома и било дека значи Божјото слово две да остици имаме го со себе што Бог ни го дава. Тоа е првото. Второто молитвата. Дејте и молете се да не паднете во искушение, вика Господ Исус Христос кој оде во Гецеманската градина. Дух, а, духот е бодар, но телото е слабо. Значи, дејте и молете се да не паднете во искушение. Колку повеќе молитва, толку повеќе заедничко со Господ, толку поубаво. тај најпознатиот евангелизатор Били Грейм има ми го слушано од дамна на видео касетовши кој Европа пред 15 години, значи викаше дека он се молил постојано. И мене тогаш не ми беше тоа јасно у таа момент како млад велик ми тоа понатака ми стаја јасно дека секоја прилика, дали ќе одам некош пешки од извинјавам се, од бабите до градот, И ќе одам по долној пат кај што нема многу движење на народ и ќе се молам или ќе шепам или секоја прилика ќе останам ќе се ќе се молам, значи тоа е молитвата е постојано. И тивок час, особено да речеме нас тивок час кој има не, не 5 минути, 10 или 20 како што ја правам, до да, да, тоа покусок изгубам, Значи тивок час го јас лично практикувам пола саат или сат, едноставно кажувам се што ми леже, се што не ми леже, се што мислам, ше, се, се едноставно Господу кажувам у тај саат, два или пола саат, зависи. У тивок час со Господа изнесуваме се И тој Господ знае, Господ го и секој знае нашето срце, меѓу тоа он сака тоа да го исповедаме. Ти ние знаеме и па да се подсетиме дека у посланието до Римјаните 10 глава 9 стих пишува зашто срце се верува за праведност, а со уста се исповеда за спасение. Фала на Господ речи. Дејте и молете се да не паднете во искушение. Само ќе спомнам дека у Гецеманската градина кога беше Исус, Нормално беше тешко искушение за него и он се молеше на Господа. Останаа Петар и Јован и Јаков да на тоа место ми тоа он иде малку понатака, може би неколку стотини метри и се молеше усрдно, значи тешко му е било, дава го живото, тешко му е било и, и се молеше усрдно и а, едноставно толку мака и едноставно вика капки крв му потекоа од челото од толку од толку од, од, од усредна молитва, значи после мислам после кога поверува тоа ми беше чудно, после кажа дека и медицински е докажано дека може под напори, ако си под големи напори да на место под да потече капки од капки капки од крв на место под. Значи Господ Исус се молеше усрдно и едноставно а, потечеа капки крв пак е речем на место пот. Значи а, молитвата е духовно дишење. Значи како што на, на секој му треба за да дишиш, за да живее, така да молитвата е духовно живи дишење. Значи без молитва духовно не можете да живеете. Има многу христијани, не има многу, не многу, некои христијани што се биле познати, што биле евангелизатори и многу, многу, многу големи народ се собирали, на нивите а, евангелизации и така. И у работа за Господ се прегорели и се работили и се, не си имале време за молитва и тука се паднали. Тие за некои христијани знам дека изгорели и прегорели од тоа, заради тоа што немале молитвен живот. Значи, Молитвата дори јас тука е втора. Прво е словото се го обишал. Втора е за мене е молитвата број е ден, духовно дишење. Значи јас не можам сега имам треба да дишам така. Значи и не имам треба да го издади за да може би јас ми имам, не знам. А, така да за тоа што зборувам, а, така како да се дишувам, значи дишење, Молит души, како што мора да дишам така да духовно да живееш, да живееш, мора да дишеш духовно тоа значи да се молиш секој ден. А, да, уствари Даниел, не Давид, Даниел пишува у книга на пророк Даниел вика три пати се молеше на Господа. Тоа он се молил три пати, значи пишува го тоа, и тоа не значи дека ние три пати треба да се молиме само, може и три пати, и пет пати зависи кој како. Пишуваше Даниел кога беше значи, тешки моменти. А еден од тие моменти се Даниел во Лаоска јама, што многу ми се свие му убави моменти од Библијата, Даниел во Лаоска јама, Даниел во жарна печка. Прекрасни моменти од Библијата. И уствари целата Библија е прекрасна во тие некои работи. Посебно ми останува и вика кога погледнув у таа жарна печка, погледа дај да видиме што е тоа. Опа, не тука гледам тројца, не се тројца како четворујца да има. Четворица, значи кој беше со ни? Исус Христос беше со ни. Господ, кој може друг да биде ако не Исус Христос? И скоро ми дојде тај стих а, у Новиот Завет што е најкраток од два збора се стои, тоа дозна дека у Стариот Завет има уште еден пократок стих, веројатно се стоја, вај од два збора. А тај стих у, Стариот Завет се не го потражи кој е, се, да го потражам, него тај се веројатно се стоја од збор и сврзник некој. Најкраткиот стих у Новиот Завет е Исус прослзи. И не само што Исус беше у лаоската јама, беше Исус у жарната печка, четврт некој се гледа, Исус Христос, значи Исус, Исус многу се наскијам и сакам да кажам дај стих, вика Исус прослзи. Пред да го воскресне Лазар, дојде у се увитание у селото на Марта и Марија и Марта која слушна дека иде право од трча, вика, нема се остави право, Господ дојде и вика, кога дојде, вика, да беше тука, немаше да, да, да умре брат ми. И се вика, јас сум воскресението и животот, никој не дојде при Отецот, освен преку мене. Не и вика, тоа е така, Не го вика, ли? Јас на тие, вие си тука се, верувам, изградени вери, стари веници. А, на некои млади тоа подрозди, да кажем, ги тоа, веруваш ли ти, значи, а, Не вика знаеш него, веруваш не, че треба да веруваме. Не го гледаме, затоа веруваме. Ми тоа знаеме еден ден дека тоа што не го гледаме така, како го гледал него еден ден ќе биде се јасно и откриено, нема да биде ништо скриено пред нас. Значи вика веруваш ли? Значи многу баш стих вика, сак само сак што да кажам дека Исус прослози. Значи беше на, на, да не го читам тај, тај целиот настане половин глава, доаѓа Марта и после и Марија дова од ме, вика вика сестра и Марија и вика брат ми ќе умре и он дука се Ис, Исус се потресе, едноставно беше потресен, вика Исус прослави, значи толку се учеститиран, толку е видел се, значи беше испитан во се и не, и не направи грев и затоа што беше испитан во се на небото се од десната страна на славата Божја знае да не застапува за се. Оти се, усе е испитан, знае какво е. И ако рече на Иле му се случува то и то, така и така. Знам татко, јас беше там и знам какво. Ако рече на Моника и случува така и така. Пример ли си сега така? Знае какво е било и знае какво е значи, знае да те подигне, охрабри, утеше, знае какво е било. оти беше изкушуван. Оти ако не е бил изкушуван, то нема да, може би, нема да знае така. <laughs> Мое мислење да, дека да, тоа е да. така и така да знае да се застапува с нас и да не бране од ја наш, наш, наш бранител. Хвала му на Господ за него. Хвала му на Исус Христос. Значи, молитва усрдно, а, вика, молитва на праведникот има голема моки. Или искрено у молитва. Значи, Бог го знае нашето срце. Искрено, јас многу се радувам ако видам искрени браке, искреността е добра, Господ е искрен. Значи, искрено молитва Бог го знае нашето срце. Дури ако немаш ништо да кажеш, не ни кажувај. Господ го знае срце, он го слуша и знае само клекни и Бог се Господ се знае. Фала му на Господ за тоа. Значи а, тоа сакам да кажам добро друго. А, Значи, кога и апостолите го прашувале Господ Исус Христос, како да се молеме? Господе, кажи ни. И таа молитва очи наш, што сите ја знаеме, уште пред да поверувам, верувам, сите тука што се сите се знаеле, уште пред да поверувам. Оче наш или татко наш кој си на Оче е српски, нели? Татко наш кој си на небесата, свети името твое, да биде волјата твоја, од наш насушен, така и така да някакви животи. Вие го знаете, пак и се подсетаме. Татко наш кој си на небесата, нека се името Твое, нека биде волята Твоја како на небото, така и на земја. Значи го величаме Господ. Нека биде небото, Господе, таму е престол, пишува што има престол, поку тебе море како каме, јас писи 24 старешини и животни да сите страни очи, постојано викат свет, свет, свет е Господ Бог. Алелуја, значи го величаме Господ на небото, знае се, сега беше се, сега е со нас. У најголемата гужва кој сум бил, секаде бил, и тога е бил Господ со мене, ако на мене не ме е текнувал. Значи, не го величаме. Друга работа, лебот наш насуши, значи личните потреби, тоа ми треба, тоа не ми треба, вака, вака, значи и да не брум натака. И едно сакаше да помена тука еден момент, а, само да не ме избегам исто, значи, а, кога се, а, кога се моле, да се избегам исто, да сакаше нешто да битно да кажам, и тоа не е битно. А, не, кој ќе теки, <laughs> не, бе, да избегавам мислот, треба да си го прави своето, да избегавам мислот, така да беше биде момент, што си тука тај бој ще за изградбам и тоа, тоа е тоа. Кој ќе дое каже одно. <laughs> Човекот не кој ќе удрам, ќе ти кажем така од тесто. Не избегавам мислот посетување на црква. Како што на телото му треба храна за да живее, значи не живееме за да јадеме, него туку јадеме за да живееме, како што на материјалното тело му треба храна за да живее, така на духовното, на духот во нас му треба духовна храна за да, за, да расте и да се подига. Значи, телото и се што ово е материјално ден ќе го нема. И мене ќе мене ќе се распадне и уземете и сите ние така, така да тоа е распарливо. Градете си е, богатство, пак ќе речем на небото за вечноста. За тоа вечно ќе трае, нема нема никош, нема смрт, нема крај, нема умреш, значи за за вечноста, храна за вечноста. И така да црквата, црквата секој почитувањето на црквата, молитвен час или бдење или, или редовна служба е храна духовна што не издига и подига. Вика Божјо слово не вика не Божјо слово, верата доваја од слушање на словото. Значи колку повеќе слушаш, толку повеќе се повеќува верата, а без вера вика не е можно да му се годи на Господа. Значи верата е исто многу битен елемент така да, да со слушање на словото и расне и верата. Исто така и речеме се, се гледаме како Исус Христос прави и ние он е пример за се. Така да исто така во службата ја почнува у синагогите проповедувајќи у Израел у тоа време е проповедувајќи, читајќи го словото и обвивајќи си. Кој е он, кој е Господ? За ден ден воскресни ја победе смртта. Слава ти Господи. И четвртата работа речеме сведоштото за Исус на Исус, јас, јас би го поделил на три дела, за мене лично, како јас го гледам. Прво, сведоштвото како се покаја, значи може да имаш многу добро сведоштво, да е некој бил другераш или бил ајдук или бил коцкар и бил проблем цел живот и го запознал Исус и Исус е силен Господа. А, друго сведоштвото секој ден како што речеме и пишува многу мало таму, вика, од го откровението, вика, оние што го има и Исусовото Се Седошното е целиот живот христијански, до сега колку години си година, 2, 15, 20 години, тоа е седошто што твој еден ден ќе се открие на небото и ќе биде твое седоштво за тебе и твое само еден ден, верувам. А, пишува у откровението, биди верен до смрт и ги ти дам круната на живото. Значи, тоа е седоштото. Амин. Значи, сведоштото за Исус Христос да за мене е најако со живото. Ако сум на работно место, прво со работа, после прилика да сведочам на колеги, да и кажам, да изборам. Наше е да и кажеме што е наше да завршиме да и тоа свето да го пресведочува. Или заранините с камените срце или заради Господ знае така да. Но и јас кој се покаја на мене, пред да се покаја мене, 10 души навоку на директен или индиректен начин ми кажа кој некој за Исус на вајна нешто така да се тоа што на Исус е голема работа. Тие четири работи се значи правите и ќе бидете стабилни и силни во Исус Христа. На крај само да сакам да го прочитам Псалм први, што е верувам многу јак псалм како сите псалми и целата Библија, меѓутоа посебно ми останува сеќавање. само први. Верувам секој што е стабилен тврст христијанин тоа што го пишува таму За мене е многу јако и го праве тоа. И правете го вие и верувам Господ Господ гледа со наклонст кон вашите очи. Секој. Псалм први. Блажен е оној оно човек што не оди на, со, на советот на безбожниците и не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на, на развратници Туку он му омилел законот Господов и за законот негов ден и ќе грижливо размислува. Тој е како дрво посадено край вода, изворска која својот род го дава на времено и чиј лист не вене и во се што прави напредува. Но не се такви безбожниците, тие се како прав што го разнесува ветрот, затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во, во соборот на правените. Зашто, зашто Господ го знае патот на правите, патот, пак без водички ќе пропадне. Амин. Господ да Господи.